أهل الجنة ورضوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهر في الله سبحانه وتعالى našem plementom stvoritelju koji nas je namjenski da ga obožavamo stvorio. Njega hvalimo i od njega pomoć tražimo. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo i da nam razotkrije laž pa da je sačuvamo. I molimo ga Jalla wa on je taj koji okreće srca ljudi da okreće naša srca prema islamu a zatim neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi njegovu časnu porodcu i sve sljedbenike Islama do sudnjega dana. Draga braćo i cijenine sestre, budi sretan, opredijeli se za Islam. Ja bih kazao, možemo ovu temu nazvati ovako. Nećemo biti sretni dok ne odaberemo Islam. Svi mi vapimo i težimo ka sreći. I nikada čovječanstvo u povijesti nije bilo nesretno kao što je to danas. U izobilju ove materije koja i ove tehnologije koja nas okružuje. Pored svega toga strana je riječ kod ljudi da kažu ja sam sretan. A zaista se sreća krije u islamu. I zato čovječanstvo će morati, nakon što je ovi, ako govorimo za od momenta kada je pao hirafet pa na ovamo, ljudi su pokušavali tražiti rješenje i sreću u nekakvim drugačijim sistemima, u nekakvim drugačijim ideologijama i vidjeli smo da su ti sistemi i da su te ideologije popadale kao kule od karata. Eto, pred nama je još demokracija i ona je sama već pokazala svoj ružan miris i okus. Upravo oni koji se najviše prse i govore da su veliki demokrati, oni su u stvari veliki silnici, ako imalo pameti imaju. Zato nam Allah subhanahu wa ta'ala poručuje pa kaže Ja ilah alladina amanu udhulu fi silmi kasa ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين O vjernici, uđite u islam potpuno. Uđite u mir potpuno. I nemojte slijediti šeitanove stope. Zaista vam je šeitan otvoreni neprijatelj. Znači onaj ko bude tražio sreću, naše u šeitanskoj nesreći. A to je da okrene leđa šeitanu i da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala da uživa ove blagodati Islama zaista je Islam lijep i u njemu je sreća Mnogo je toga što u Kur'anu se spomini. A kako je došao kod Ibn Mađi sa ispravnim lancem prenosilaca, kaže poslanik kada je selasu stran, sreća je u četiri stvari. I baš se spominje ova riječ sa'ade, sreća. Pa je tu navedena čestita vjernica, Žaru stvari, dobar komšija. Merkebe su moriha, Ugodna jahalica. I sekenun i prostrana kuća. Gdje ćemo naći čestito i sreću ako nećemo naći toj osnovnoj čeliji koja se bračna zajednica zove? Ako nema sreće živjeti sa lijepim komšijom koji je salih, dobar i za sebe i za komšiju. Imati prijatno jahalicu koja nije došla kako nas mame na brzinu bez žiranata i bez ovoga i onoga, nego je došla na halal način i ta prostorna kuća a ona ne mora uvjetno biti prostrana, nego što bi naš narod kazao, ako kuća, ako čelja nisu pjesna, nije šta, ni kuća tjesna. Zato, draga moja braća i sjedne sestre, budimo sretni. Mi koji smo vjernici zaista imamo razloga da budemo veoma sretni i kada bi znali nevjernici koju sreću u svojim srcima nosi, nosimo, ne bi se nikako odmarali dok nam tu sreću ne bi ukrali, jer oni su pravi hajduci. A drugima isto tako poručujemo onima, onim koji nisu muslimani. otredijelite se za islam. Probajte islam i živite islamom. Pokušajte naći greške islamu. Naćete bivalu svakako. Jer on nije masum, nije bezgrešan. Ali nećete naći greške islamu. I zato se treba islam lijepo upoznati i po njemu prijatno živjeti i onda ćemo spojiti ove dvije lijepe komponente, a to je da ćemo biti sretni i možemo se onda naći u ovih koju, u kojoj kaže Allah dželle ve ala: "Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina nar." Jer ovo je pojenta našeg života. Gospodaru, daj nam dobro na ovome svijetu. A dobro je svako sa islamom. A daj nam dobro i na ovome svijetu. Jer je islam viza za onaj svijet. Viza za budućnost dženecku uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć. Lokina azaba nas i sačuvaj nas od vatre. Jer bojim se je da vjernik živi sretno na ovome svijetu, kad kažemo sretno, uživajući u blagodatima Islama, a on će biti iskušan, jer je ovo dunjanu, i Allah ima pravo da nas ovdje iskušava, ali je njemu Islam anestezi. On će s tim Islamom podnijeti i neće se dakle s mosta zbog nekakve lažne ljubavi niti se vješati ni za stolu, ni za kajić i ostalo, niti gledati kad vozovi idu, kojom brzinom, da se lakše razrati i odvoji glava od tijela. To vjernik nikad ne pomišlja i u najtežim momentima kaže Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dovoljno mi je Allah on je najbolji zaštitnik i pomagač. I opredjelimo se, kažem, za islam. I probajmo konačno islam. I pokažemo drugima da je zaista rješenje u islam. Ovo sve što sam kazao, ovo je uvertira o čemu će govoriti naš uvaženi daija, Efendija, Nusret Imamović. I lijepo moje ime i prezime, Nusret, pozvanom mu se za Allahovu pomoć. Imam, Imamović, pa imam mu, kaže nam kako se bila sretno i kako da se opredijelimo da živimo kao muslimani, sad ja se pomoći. Bismillahirrahmanirrahim. salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, taslima kathira. Wa ba'd. Draga braće sestre, alaikum rahmatullahi wa Prije svega zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima kojima nas neprestano Vasipa, Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljujem na blagodatima koje ne možemo nabrojati, na blagodatima koje ne prestaju na nas se spuštati nijednog trenutka i mi ne trajemo i ne živimo ni jedne sekunde, ni dijela sekunde, ni oka bez bezbrojnih i velikih Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati kojima nas opasiva. Zato njemu uzvišeno hvala, njega uzvišeno slavimo, veličamo, njemu zahvaljujemo i Allaha molim da nas nadahne, da mu budemo zahvali, da mu zahvaljujemo kako priliči njegovu uzvišenost i savršenost i neka je salavat salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A zatim, braćo, osnovna motivacija svakog čovjeka u njegovom djelovanju jeste ljubav. Svi ljudi nešto rade. Radi toga što to što rade vole ili radi toga što će to što rade dovesti ih do onoga što oni vole a nešto se voli i želi i za njim teži zato što se u tome vjeruje da će se osjetiti slas i užitak. Pa je slast i užitak glavna inspiracija svakog od nas. Slas i užitak je glavna pokretačka snaga kod svakog čovjeka. I svaki čovjek čitav život svoj trči, trudi se i nastoji da dostegne i osjeti određeni užitak i slast zapravo sreće. Pa svako od nas srci za svojom, za svojom srećom. Pa neki ljudi tu sreću da stignu, a neki ostanu čitav život od onih koji, su vas. koji će samo čuti za taj pojam sreće, nikad ga neće i nikad tu slast i zadovoljstvo za koji žude, za koji njihova duša žudi, neće osjetiti. Zbog čega? Zbog toga što upravo tu sreću traži tamo gdje je njihova nesreća. Što upravo tu, tu slast i užitak traži tamo gdje će osjetiti gorčinu i bol. Tamo gdje će često njihov život završiti sa najgorom boli i gorčinom smrtnih muka. Mi kažemo budi sretan, opredijeli se za islam, znači ako se ne opredijeliš za islam, bit ćeš nesretan i to je taj put praznog trčenja, trčanja i truda čitav život za užitkom i slašću, za smirajem koji se ne može drugačije postići osim putem islama. Međutim, na prvi pogled kad pogledam, na pogledamo na svijet oko sebe, mi ćemo vidjeti da mnogi ljudi uživaju u svojim strastima, uživaju u raznim jelima i pićima, uživaju u vanbračnim zajednicama, uživaju u nedozvoljen, na nedozvoljen način sa ženama, uživaju u vlasti, političkoj moći, ekonomskoj moći, što je također donosi čovjeku slav i užitak, jedan drugačije vrste, o tako, nije to onaj fizički užitak i slav, ali u svakom slučaju čovjek uživa u ovim stvarima i za njih se bori i njima teži i od, u tome osjeća slav. Na prvi pogled vidjet ćemo da danas u svijetu sve te užitke uglavnom uživaju ko? Nevjernici, zulomčari, zločinci, munafici, prevaranti, probi svijesti i tako dalje. Uglavnom, malo ćemo naći da od ovih užitaka zapadne nešto, malo od ovih užitaka će neki od vjernika zapasti. Ili ćemo vidjeti da većina ljudi danas za koje se po vanjskom, vanjskim manifestacijama i pojavama može procijeniti da uživaju da to nisu vjernici. Kako onda mi izlazimo sa težom da bez dina i bez vjere nema sreće? Upravo je to ključna stvar koju treba večeras uz Allahovu pomoć, njega pozivam i njemu dobu kuće da nam pomogne da to raspletan, jer smo sad postavili ispred sebe taj problem. Upravo znači, zbog ovog rješenja, upravo zbog ovoga većina ljudi danas se i ne upredjeljuje za islam. I bježi od vjere i dina, i bježi od islama. Zato što doživljava da će, ako se opredijeli za vjeru i prihvati vjeru, da u stvari treba da se odrekne u užitaka i treba da se predijeli za isposlijsku i patnju, za poniženje, za, da bude spreman na progon, omalovažavanje, ponižavanje, diskriminaciju i sve ostalo što mi svojim očima na sve strane vidimo. A ljudska duša, Allah stvarno ta'ala nas je tako stvorio, teži za prestižom i teži za užitkom i slastima, ne samo na asiretu u žene, nego svako od nas traži i želi i teži da se to ostvari i na dunjalu. Pogotovo prestiž, pobjeda, nadmoć, politička vlada, ekonomska nadmoć, sve ostalo to sa sobom donosi od izleta i ponosa Ponos je užitak koji je uskraćen uglavnom danas muslimanima u svijetu. Pa zbog toga se ljudi ostavljaju vjeru. Napuštaju vjeru. Ili u najmanju ruku, čak i oni koji kažu mi smo vjernici, ne mogu da smutnu snage, ne mogu da nađu načina da se za vjeru predjele sasvim do kraja. Nego to njihovo opredjeljenje bude polovično i onda pokušavaju da nađu neki treći put. Vjerujući ako se sasvim upredjele za din, za Allaha subhanahu wa ta'ala, da će im izmaći dunjalučki užici. Pa onda malo za dunjalukom na nedozvoljen način sa aspekta iste te vjere, a ipak da se sačuva osnova vjere i da se bude i uvjeri i onda se tu balansira računa svaki dan, podlače računi, koliko ćemo biti muslimani, koliko se isplati biti muslimani. I to je, to je problem. Zbog čega je problem? Zato što se to suočava sa osnovnim našim dovama i osnovnim ajacima, Suprotno je sa osnovnim zahtjevom našim. Suprotno je sa osnovnim značenjem dina. Jer ljudi vjere slijede zato što u njima traže slavu. I zato što kroz vjeru želi da se ostvare i dostignu ponos i prestiž, uspjeh. Kroz vjeru želi uspjeh. Onaj ko misli da će kroz vjeru, ne može, da kroz vjeru ne može ostvariti uspjeh, on će zasigurno to vjeru okrenuti djelomično ili sasvim leđa. I napustiti takvu vjeru. I tražiti ono što će mu donijeti cijelu a Allah subhanahu wa nas podučava da njemu svaki dan na svakom rekatu upućujemo dobro, pa kažemo ihdi nas sirata U mustaqim uputi nas na pravi put sirata en amta na put onih kojima ti dao svoje blagodati pa Allah subhanahu wa nas podučava da mi tražimo od njega da nas uputi na put na kojem ćemo dostići blagodat. Šta su blagodati? Blagodati zasigurno nisu patnje i poniženje. Blagodati se zasigurno uživi. Pa mi dorimo i molimo Allaha subhanahu wa ta'ala svaki dan, na svakom rekatu, da nas uputi na put onih kojima je On već dao svoje užitke, svoje blagodati, oba svojim užitkima i blagodati. Gledajte nam dubobi, a ne na put onih na koje si se rastrdio. Vodbalin i niti na put oni koji su zavutani. A mogu li biti sretni oni na koje se Allah rasprdio i oni koji su zavutali? da u zabludi može biti neke sreće. I kako u može neko osjetiti bilo kako A mi tražimo da nas Allah tako puta sačuva. I da nas uputi na put onih kojima je On dao svoje blagodate. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o vjernicima ulajke ala hudemne rabnihi wa ulajke humul muflihun. To su oni koji su na uputi od svoga gospodara i koji će postići ono, ono što želi. A da postigneš ono što želiš i u stvari uspjeh je u stvari šta? Užitak. Je u stvari užitak. Allah subhanahu wa ta'ala je zagarantovao još prije uspjeh i pomoć i pobjedu svojim poslanicima i vjernicima. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِبَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Naša riječ je još prije prethodila da će naši poslanici biti pomognuti i da će naša vojska pobjednička biti. To su garancije. Allahova garancija, Allahova uputa, da nadahnuće, kako da mu se obraćamo i šta od njega da tražimo. Pa kako onda, kad se suoče ovi ljudi, koji u vjeri ne vide da će ostvariti prestiž i da će ostvariti uspjeh, da će postići bilo šta u islamu, od onoga što će im donijeti užitak, što će im donijeti, što će zadovoljiti njihovu dušu. Kako oni reaguju kad se suoče s onim majicama? Jedini, predpostavljamo mogući njihov odgovor mogao bi biti da je inna tabrara lafi na'im wa inna da je to na ahiretu. Da će dobročinitelji biti u blagodatima i u užicima, a zločinci da će biti u džahennemu i patnji. Da je to na ahiretu. Pa većina njih će reći to, ta obećanja su, su za ahiret. Zašto? Zato što ne može da pomiri stvarnost. Ne može da shvati našu realnost i kuransko, kuransko usmjeravanje i kuranske putokaze. Govor Allaha subhanahu wa ta'ala u Kur'anu on ne može da pomiri sa, sa onim što se događa oko nas. Bar on tako to doživlja. S druge strane, ovo je ako vjeruje u Kur'an. Pa onda kaže, ne, Allah subhanahu wa ta'ala nije ništa objavio što je suprotno stvarnost i što će se stvarno dogoditi. Nego se to odnosi na ahiret. Tamo će vjernici biti uspješni i postići ono što žele, a na dunjaluku ne odnose se ta obećanja na dunjaluku. Nevjernici će reći, pa vidiš da ovaj Kur'an nije istina. Vidiš šta stoji u Kur'anu, pogledaj šta se događa u Kur'anu. Pa jedni i drugi na, tak, na ako budu razmišljati na takav način, šta, to će ih udaljiti od Allahove subhanahu ta'ala I od Allaha subhanahu ta'ala. Jer i ovaj koji vjeruje u Kur'an pa kaže nije to na dunjalku, to je na ahiretu, on sam osjeća da je ovo neka vrsta nepravde. Da Allah subhanahu wa ta'ala svoje iskrene robove tako na dunjalku prepusti da budu ponižavani, proganjani i neuspješni. A da na dunjalku nad njima i protiv njih uspijevaju nevjeristi, munafici, probi svijeti, zulumčari i razne proture od ljudi. Kako tu? To se osjeća, tako, neko nezadovoljstvo sa tim, iako će čovjek možda progutati. Pa reći, Allah subhanahu stvar, stvara šta hoće i tako dalje. Otkud ovakav odnos? I gdje on počinje? Gdje počinje ova greška? Ova greška, braće, počinje kod procjena i kod shvatanja. Pa onaj ko, ko muslimana danas procijeni kao iskrene Allahove robove i ima lijepo mišljenje o muslimanima, pa oni pored svoje iskrene vjere ponižava i proganja, on mora tako misliti. Znači, to je lijepo mišljenje o sebi, o svojoj vjeri, bez dokaza. I ovi koji imaju lijepo mišljenje o muslimanima danas, a znaju njihovo stanje, oni u stvari ne poznaju Allahovu vjeru. Oni ne poznaju šta je Allah subhanahu naredio, šta zabranio. Ne razumiju šta je Allah na naredio, šta branio. I to se očito vidi na svakom koranu. Zbog toga imaju lijepo mišljenje o muslimanima, pa se pa onda čude kako to da muslimana stiže ovakve nedače i ovakvi musibeti koji vidimo na svakom koraku. A mi ćemo vidjeti šta? Da muslimani ne poznaju svoj din, ne poznaju Allaha, ne poznaju Allahu vjeru. Prema tome, kako će postići Allahu subhanahu ta'ala podršku pomoć i kako će uspjeti. Ako ne idu putem koji im je Allah subhanahu ta'ala propisao. Može li se reći za one koji su proteklog vikenda bili na Evasolici. Da li poznaju šta je Allah subhanahu ta'ala naredio, šta je zabranio? A zašto su odlazili tamo na Ako nisu tražili šta? Sreću, slavu, zadovoljstvo i uspjeh. A kako da Ajvatovica bude poruka univerzalne vjere svim ljudima? Univerzalan put čitavom čovječanstvu na prvi pogled se odmah može vidjeti da je to zapada, da je to vate, da to nema veze, nikakve veze sa istinskom Allahom subhanahu ta'ala vjerom. Kako će ajvatovista biti poruka, recimo za Srbe i Hrvate, kao neka stvar koja je vezana za ajvat za koju je potvrđeno da je istorijska ličnost prije će biti da se radi o legendi. Šta će i koju stvar i kakvu sreću će u tome tražiti ljudi u nas? I je to taj islam koji će zainteresovati i u kojem će tražiti sreću ljudi koji osjećaju praznim? Zaista je odgovoran pre, odgovor prejasan i ne treba ni odgovarati zbog jasnoće i očitosti te zabune. Ljudi su obično na tradiciji. Zatekli se kao muslimani, rodili se u muslimanskim kućama, u porodicama koji sebe smatraju muslimanima i na tome se ostali. Kao što većina kršćana i židova danas tako doživljava svoju vjeru. Rođeni su kao kršćani. I onda oni smatraju da tako treba i da ostane. A ne razumiju ni zašto, ni kako. I sa većinom njih, sa ogromnom većinom njih, kad razgovarate, vidjet ćete da ne čitaju Bibliju, da ne idu u crkvu. Vidjet ćete da ne voje svoju vjeru, niti je poznaju. Vidjet ćete da se to svodi na tradiciju, na narodna slavlja i veselja. Ali je tako šta? I kod bošnjačkog naroda. I oni su tako isto naslijedili neku vjeru i smatraju da oni tako i trebaju da ostanu, da se tako zovu. Međutim, onda kad se suoče sa istinskom vjerom koju se pripisuju, često će osjetiti i vi ćete osjetiti da oni tu vjeru ne žele, da oni tu takvu vjeru ne vole i da ne osjećaju da će u njoj uživati i da, da im ona donosi korist i da će joj lagano leđa ukrenuti. A oni koji upozoravaju, prema njima će negativan osjećaj i neugodnost osjetiti. Tako kažu da je one rasprave koje je imao šejt šejh Ahmed Didat, rahimahullah Teala, i koji danas ima Zakir Najd, Allah ga i pomogao, i ostali učenjaci sa kršćanima i židovima, da takve rasprave kršćani umnožavaju i dijeli kršćanima. Jer su se uvjerili da kad osjete da muslimani su im objasnili istinu i dokazali da su na zabudu, da kod ovih to ništa ne mijenja. Osim da im povećava mržnju. I pakost Zašto ih je neko upozorio na njihovu zabludu? A oni i dalje osjećaju da trebaju biti to što, što jesu. Ali sad samo imaju još i dokaz protiv sebe da nije u redu da budu to što jesu. Pa se podgrijava kod njih samo mržnja i da bi podgrijali tu mržnju kod ljudi, da oni takve rasprave dio. Umnožavaju da ljudi to presušaju i vide šta muslimani govore o njihovoj vjeri da bi kod njih tako povećao. I ovi su slični kao mušrici za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم kažu o Allahu, ako je ovo istina od tebe, zamislite sad ovu rečenicu, ako je ovo istina od tebe, logično bi bilo da čovjek kaže dati mi da ja ovu istinu prihvatim, razumijem, da je slijedim, kad pa ostanem sretan. Ne, tako mi Allah, ne, oni kažu o Allahu, ako ovo istina od tebe, spusti na nas kamenje s neba i kazni nas i uništi nas. Mi svakako ovo nećemo. Da, havle, vola, kuote i I to je logika svih mušrika, većine mušrika, do sudnjeg dana. Molim Allah ona da nas sačuva takvog stanja i da sačuva one ljude ko, do kojih dopre naš glas takvog stanja i da nikada ne kaže tako. Druga stvar radi koje ljudi okreću od svoje treće glave, okreću glavu od islama, jeste pored toga što ne razumiju i ne znaju, ne poznaju islam. Ne znaju šta je u islamu naređeno, šta zabranjeno oni ne poznaju Allaha subhanahu wa ta'ala obećanje. Ne poznaju i nisu upoznali Allaha subhanahu wa ta'ala. Da on ispunjava svoje obećanje. A nisu ne upoznali Allahovo obećanje. Ne znaju Allaha obećanje. I oni misle zbog onoga što se oko nas događa da je to u stvari Allahova kazna prema muslimanima, a ne prema onima koji ne poznaju islam i koji su se od islama davno udaljeni i većina njih islam i napustili i sasvim izvjere izašli. Da se na njih Allahu Asmanu tela kazna, kazna pušta i ne znaju za Allahu obećanje. A Allah subhanahu ta'ala je u Kur'anu upravo obećao suprotno. Allah subhanahu ta'ala u Kur'anu u islamu vjernicima nije obećao patnju, poniženje. Allah subhanahu ta'ala je u Kur'anu vjernicima obećao prestiž, pobjed, ponest. إنا لننصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد pogledajte ovo mi ćemo pomoći svoje poslanike i vjernike kad nije vraćao samo na ahiret fil hajati dunja na dunjalku, na dunjalskom životu mi ćemo ih pomoći na dunjalskom životu o jeho jakomu i na sunjem danu kad ustanu svjedoci i tad ćemo ih pomoći pa Allah je obećao vjernicima da je potpomognuti na dunjalu koje na ahiretu. I to se mora učvrstiti u našim srcima i u srcima ljudi. Većina muslimana danas vjeruje da Allah neće pomoći i nije zagarantovao pomoć muslimanima na dunjalu. I da se time ne treba zavaravati. I to njihovo stanje pokazuje. Njihov svakodnevni život na to upućuje. A Allah subhanahu ta'ala je obećao pomoć. Mi ćemo pomoć. I na Dunjaluku i na Ahiretu. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Naprotiv, Allah subhanahu ta'ala garantije nevjernicima, mošnicima i munaficima poniženja. I da će biti gubitnici i na Dunjaluku i na Ahiretu. Inna alladine yuhadduna Allaha wa rasulahu. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين Oni koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku sallahu alaihi sallam, bit će osramoćeni kao što se osramoćeni prije njih. A mi smo već jasne ajete objavili, a nevjernicima pripada ponizna, veliko poniženje, ponizna patnja. Patnja u kojoj će biti فرجت تؤلم فرجت إن الذين يحادون Allah ورسوله أولئك في الأذلين Oni koji se suprostave Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, oni su među poniženima. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله je propisao da ću pobjediti ja, on Allah. Ja ću pobjediti i moji poslanici. Zaista je Allah silan i moćan. ono što je propisao, da tako bude i da tako stvori. I tako će biti. To su Allahova istinska obećanja. To je ono što Allah subhanahu A priliči li Allahu da svoje obećanje vjeri? A zar nije Allah kroz čitav istoriju svoje obećanje ispunio? Allah subhanahu ta'ala je svoje obećanje ispunio. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ko Allah i njegovog poslanika i vjernike uzme za svoje prijatelje i pomagače, pa zaista je Allahova partija ta koja će pobjediti. Evo ko su pobjednici. Kako poslije ovih ajeta? Kako poslije ove jasne istine? Jasnog Allahovog govora, direktnog Allahovog uvećanja, ljudi se okreću od dina ubijeđeni da ih Allah neće pomoći ako se čvrsto budu držali Allahove vjeri. I da će ih Allah ostaviti. I da oni koji se nadaju Allahove pomoći sigurno su, sigurni su u njoj, da, da ih je njihova vjera prevarila. Da se prevarili u svom ubijeđenju. A Allah se sada upravo ove koji tako razmišljaju naziva monasticima i koli ih zbog toga. Kad je došla vojska oko Medine i kad su se okupili i napravili obruč oko Medine i kad su se uplašili i kad su povikali na osnovu stanja koje ih je zavalo, na osnovu straha koji je ovladao njihovim srcima, kad su duše došle do grkljana i kad su Allahu svašta pomislili i kad su vjernici silno uzrvani, sad وَإِذْ يَكُونُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَض I kad rekoše munafici, oni u čijim srcima je boli, čija srca bolesna. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Nije nam Allah i njegov poslanik ništa osim lažnih obećanja obećava. Vidi šta nas je snašlo. Ne možemo, kako se bježi u predajama da se govorili, ne možemo radi svoje lične, prirodne potrebe raha izaz i nas gdje ćemo obaviti prirodnu potrebu, malu ili veliku nuždu. Toliko nas je strah stegao i opasnost sa svih strana, a Allah nam obećao pobjedu i prestiž i pomoć i da će nam svi dati, li tako, svi nam se pokoriti i podčiniti i Arapi i narad. Gdje je sad to? Pa je izašlo njihovo mjesto na vidu. E tako danas Allah subhanahu je dao pa mjesto mnogih ljudi izlazi na vidjelo. Kad su vidjeli obruč sa svih strana i kad su vidjeli ovaj strah i kad su srca došla, odnosno duše do grtljana, onda tako govori. I kažu, šta? O je puno rugunati, puno valadine, ti ih malo, radi I kad rekoše munafici, oni u čijim, čijim srcima je bolest, čija srca bolest, Ove je prevarila i zavarila njihova vjera. Znači njihovo ubjeđenje da će ih Allah pomoći. I oni misle da ih Allah neće pomoći. I da će Allah vjernike ostaviti i prepustiti nevjernicima da budu ponižavani program I da neće uspjeti. I da osim patnje i vola i poniženja na dunjavku ništa drugo neće osjetiti. A Allah je obećao pomoć i pobjedu. I slast i užitak. I na dunjavku. I blagodati. I pomoć. I pobjedu. I na dunjavku. I na ali Allah subhanahu kada traži da budemo istinski vjernici. Allah neće pomoći onoga ko kaže za sebe da je musliman, a živi životom nevjernika. Neće pomoći onoga čiji život je sličan životom nevjernika, ili isti, ili ni po čem se ne razlupi Njegovo jutro i njegova večer, njegov radni dan, njegova sobra, njegova trpeza, njegov bračni život, njegov odnos sa njegovom djecom, njegov odnos prema vjeru, da se ni u čem ne razlikuje, a da njega Allah pomogne protiv njegovih neprijatelja. Zašto? Zbog čega bi bilo tako? Mora postojati neka drastična razlika između vjernika i nevjernika, zbog čega će Allah biti na strani vjernika. Zašto da ih pomogne? Mora postojati neka drastična razlika između onih koji će i na Ahiretu biti na stanovnici, jedni stanovnici dženneta, jedni džehennema. Pa da Allah pomogne. Ja i haladina amenu in tansuru Allah in surku u i srce tak damakom vjenića, ko Allah pomognete, Allah će vas pomoći i vaše, vaše korake učvrstiti. In jansurkom Allahu felavari velakom. Ako vas Allah pomogne, niko vas ne može pobijediti. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من pa ako vas Allah prepusti i ostavi i napusti, pa ko će vas pomoći poslije njega? Ko je taj? Koji savjet? Gdje ćete naći pomoć? Zato Allah samo tara kori one koji traže savezništvo i pomoć mimo Allaha i mimo vjernika. Pa kaže i naziva njih munaficima. Oveširi munaficine bijedna lahum adaba alima. Obraduj munafike bolnu patnju. Nagovijesti im zapravo bolnu patnju. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين koji uzimaju nevjernike za prijatelje mimo vjernika. Zašto ih uzimaju za prijatelje? Zato što misle da su oni povjernici. Ljudi traže sreću u žitak, hoće da navijaju za povjednika. Pa su ovi munafici zbog svoje kratkovidnosti tipovali na nevjernike da su oni povjednici. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون fihim, je ko lore nakšan to sebe nadane. Vidiš one čija srca bolazna kako žure da s njima prijateljstvo sklope i kažu bojimo se da nas, da se ne okregne ko sreće da nas šta ne zareći. Jesu to su njihovi govore i njihova stanja. A Allah sama kara obećava drugačije. I je da se to tako radi. I naređuje da se on, samo on, Allah uzima za zaštitnika i pomogača. ومن كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا ko želi ponos, prestiž, ko želi pobjedu, veličinu, pa kod Allaha je sva veličina, sam ponos, sve kod Allaha. إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه njemu se dižu, uzdižu lijepe riječi i dobra djela, on prima وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ سَيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ A oni koji loše, ružne, ogavne, spletke, spletkare će osjetiti žestoku patnju. Pa kome ovdje Allah obećao ponos? A kome žestoku patnju? وَمَكْرُ لَيْكَ هُوَ يَبُورُ I sve njihove spletke će biti propalo djelo. Sve će to propasti. Allah subhanahu wa ta'ala takva obećanja daje. Pogledajte kakva su jasna i upečetljiva Allahova obećanja. A pogledajte kako ljudi u ta obećanja ne vjeruju. I kako od Allaha i Allahovih obećanja leđa okreću. Ali Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas istinsku Allah subhanahu wa ta'ala neće pomoći one koji balansiraju, koji računaju, koji se nisu opredijelili sasvim. Naši ljudi danas, ja sam jednom prilikom našalio se sa nekom našom braćom kad sam vidio kod njih neke propuste, neće da ispoštuju određene vađe u Allahovoj vjeri. Jasne je vađe. Pa ih ja pitam, dobro, a zašto ne ispuniš, a znaš da je to vađe, znaš da je Resul ali je sve to naredio. Pa oni sližu na mene, ja kažem, jel to vama žao mjesta u žene? balansirani. Niste se sasvim predijelili za dženet. Možete malo i u dženet, ali neka i onog mjesta u dženetu, i njega čuva. A? E tako se naši ljudi u skurke ponašaju. Jer ne vjeruju u obećanje. Jel tako? I mnogi od nas se tako ponašamo. Vjeru želimo na jezik, međutim u praksi često šta čuvamo sebi mjesto u džehennemu nekako. Mnoge ćemo mi i harame počiniti, a i druge važne propustiti. Radi čega? Radi nekog računa koji mi vidimo. Jer i straha da će nam promaći neka stvar ili da će nam se neće ostvariti neka naša strast i tako dalje. La A Allah nam obećava da će nam dati užitke i dati ponos i dati pobjedu onda kad se opredijelimo za njega. I to, braćo, ne samo na ahiretu, nego i na dunjalu. I na dunjalu koji čuli smo malo prije ajet, ali i brojni drugi ajet, gdje Allah subhanahu tada govori o nagradama. Govori o nagradama i na dunjalu koji na ahiretu. Jadufir lakum donubakum, vajudufirkum džennatim teđini min tahtir anhar On će vam grijeve uprostiti. i uvest vas u džennetske bašte ispod kojih rijeke teku. Ome sakina tajibatan fi džennati adnu i prelijepe nastambe u adenskim vrtovima. Zalike l-fawzul azim. To je uzvišen i veličanstven triumf i uspjeh. Ali ne samo to. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب ali ne samo to nego i drugo što vi volite što volite u čemu uživate u čemu vam je slav zato što je ono što čovjek voli i za čim ide zapravo osnovna motivacija. Pa evo Allah nas motiviše. I drugo što vi volite, skora pomoć i bliska pobjeda. Pomoć od Allaha subhanahu ta'ala i bliska, i bliska pobjeda. Brzo će doći olakšenje. Ali treba osobno do, do te pobjede i do tog olakšenja. Ela inna nasr ALLAHI qarib. Eto, Allahova pomoć je zaista blizu. Allahova pomoć je zaista blizu. Ovo su Allahova obećanja. Ovo su Allahova obećanja. Allah subhanahu ta'ala će svoje obećanje ispuniti. Samo mi trebamo svoj zavijest prema Allahu subhanahu ta'ala ispuniti. Pa će brzo biti pobjedni. Pa će brzo biti i promijeniti Allah subhanahu ta'ala stanje i Allah subhanahu ta'ala ništa nije teško. I nema ništa što je isprav Allaha nemoguće. Mi moramo čvrsto vjerovati da će Allah subhanahu ta'ala svoje običanje ispuniti. Kao, što je ispunjavao svoje običanje i onima koji su bili uspješni prije nas. Ali, ljudi su sretni i nesretni. Vjernici i nevjernici. Femirhum šakinjum od njih ima sretni i nesretni. Tako nas je Allah podijelio فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ فَمِنْهُمْ كَافِرٌ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنٌ Od njih ima vjernika, od njih ima nevjernika, odnosno فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ Od vas ima vjernika i od vas ima nevjernika, on vas je stvorio i tako vas podijelio. وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا Pa čovjek je ili zahvalan ili nezahvalan. Ili je vjernik ili je nevjernik. Ili vjeruje u Allahu obećanju ili ne vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo je postica, ovo je posebna motivacija da krenemo tragom Allahovi subhanahu wa ta'ala obećanja pa ćemo onda osjetiti sreću. A sreća je u užitku, a ne u užitku koji je Allah propisao. A Allah je vlasnik užitaka. I ne može u onome što je Allah stvorio a to su uživci. Uživati neko onako kako on misli da hoće i da će osjetiti slast. Zato pogledajmo nevjernike. Najsled rekao smo da oni uživaju, a da vjernici pati. Međutim, suština je sasvim drugačija. Pogledajte ljude koji su potrčali za dunjavskim I tu traže svoju nastavnost i strast. I tu želi da zadovolje svoju dušu i da nađu taj smiraj. Pogledajte njihovu uznemirenost i njihovu nesreću. Mi čvrsto vjerujemo da žive tegobnim životom. Allah je tako obećao. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Od mene će vam dolaziti uputa. Pa ko bude slijedio moju uputu, neće zalutati niti biti nesretan. Neće zalutati biti nesretan. Ko će zalutati biti nesretan? ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى Ali onaj ko se okrene od moje okome, od Kur'ana ko se okrene, živjet će tegobnim životom. i mi ćemo ga na sudnjem danu proživjeti slijepim. Na dunjalku će živjeti tegovno, mora živjeti tegobno. Tako je Allah subhanahu od tada objaviti. Pa pogledajte dokle ih dovede ta tegoba i tjeskova. Pored svih užitaka kako je sebi priušte. Dovede ih najčešće, kao što je i bila napomenuo, do konopca do, da kupi pištolj na crno, da tako, pa da ga okrene sebi u sepočnicu i tako dalje. Pa onda nikad niko opet neće da kaže, ljudi, čuvajte se ašikovanja i zaljubljenosti. To možda ubije. Neće niko to da kaže. Ali se vidimo na svakom koraku. Da to često ubija. I to na najgrozniji način pročitajte crnu robiku našli ih zajedno gole i obješene. Šta su ovi ljudi tražili? A šta su naši? Začim su oni išli? Zašto su radili to što su radili? Zar nisu tražili hlad i užitak, neki smiraj? Pa šta im je to donijelo? Ako ne, nesnošljivo uznemirenje i nesnošljivi nemir koji se završio našto. Na jednu totalnu propast i nesreću. Pogledaj, ljudi trče za užitkima, a upravo tamo gdje misle da su ti užici čeka i nesreća, boli pazne, nemir, znemirenost nestabilnost. A Allah subhanahu wa ta'ala je čovjeku propisao put sreći. I postavio mu granice na tom putu. Ako ih ne bude prelazio, Allah subhanahu wa ta'ala mu garantije pomoć, pobjedu, prijestir, užitak i na dunjalku i na Šta god od onoga u čemu nevjernici uživaju. Uporedimo sa užicima vjernika. Nikad to neće moći se uporediti. Od onoga što nam je Allah tada dao, da uživamo u svojim porodcama, od povjerenja, smiraja i pokoja, od slasti i rahatluka. Ne može se uporediti nikada sa nemirom uznemirošću, nestabilnošću, nesigurnošću ljubavnih veza, je nikad nisu sigurni kad će puć i u će se preokrenuti i kad će on s drugom, a kad će ona s drugim. I kad će ona smoći snage da se zaustavi jednom i da mu kaže slušaj, odvratan si mi, ne volim se više. Iznosala sam se. Završeno, ne trebaš je tako? Pa da on onda, jel tako, kuša, jel tako, kuša svu tu sreću koju je sanjao osjetio na nedozvoljen način, pa da traži Bog <laughs> ili neko drugo rješenje. Jel da što? Allah subhanahu wa ta'ala nam je pokazao jasne cijenice kad sreći. Slučaje i primjer, kad bi ih navodili, odbili bi nas daleko a mislim da nam je vrijeme za to skuće. Ali pa vi razmišljajte slobodno sami, o čemu god hoćete, u jelu i piću, najobičnijim stvarima. Kako nas je Allah sama podučio da uvijek suzdržavanjem i nepretjerivanjem u jelu i piću ostavimo kod sebe osjećaj potrebe za tim jelom i pićem i da uvijek u njemu uživamo. A da oni koji nemaju tih granica i pretjeriti u da se na kraju ubiju hranom i svojim opojnim tićima. Da se ubiju svojim imestima koje steknu i tako da. Zato moramo ovdje još izdefinisati uvijek to čovjek i šta će to čovjeku donijeti u život. Svakako ono što u čemu ljudi uživaju, jesu ovi dunjavski uživci. Jelo i piće i hrana, žene, vlast i metak, pa tako moć, prestiž i tako dalje. I u tome osjete i bore se za tu stvar i vjernici i nevjernici. Međutim, vidjet ćemo da se na to obavezno vraća kao bumerang. A još ću poslije uz Allahovu pomoć pokušati da i zašto. Međutim, ono što je glavni užitak i najveći užitak koji čovjek uopšte može osjetiti i najveća blagodat kojom je, čov... kojom je Allah ovasuo čovjeka jeste ispravna vjera. I užitak u ispravnoj vjeri. A u vjeri čovjek uživa i osjeti užitak kad je siguran u istinitost te vjere i kad mu ta vjera naređuje ono što mu koristi i što će mu biti prijatno, a zabranjujemo ono što mu šteti i što će mu biti neprijatno. Ima li ko sretniji od istinskih muslimana u pogledu toga da im je vjera utemeljena na sigurnoj, ispravnoj, tačnoj vijesti, tačnom haberu, u, kojoj u čiju istinitost nema nikakve sumnje, mi smo znamo imena i prezimena ljudi iz koljena na koljeno koji su nam ovu vjeru predali. Ima li istinitije vijesti na ovom dunjalu od Korana i od sahih od Buharija i muslimovog Sahiha i tu tu je taj užitak. Spokojnost i smira s onim što čuješ od dina da je to zasigurno vijest od Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, šta nam to Allah naređuje pogledati? A šta nam to zabranjuje? Zar nije sve ono što je naređeno korisno? I zar nije sve ono što je naređeno i dozvoljeno u toga užitak i ljepota i zdravlje i vitalnost i zdrav razum i zdravo tijelo i zdrava porodica, i zdrav porod. Sve zdravo. Sve lijepo, sve milina izgleda. A da mi onome što nam je ova stvarno tada zabranio, sve sama patnja, bol, nedaća, nemir, uz uznemirenost, patnja. Pogledajte, neki ljudi su nam pričali da su islam primili zbog toga što su vidjeli da je u islamu vino i alkohol zabranjeno. Allah, akbar. Pogledajte ove čiste prirode. Čovjek koji je spoznao koja je bol i patnja i nesnošljiva muka mahmurluka i glavobolje je zavolio din koji mu to zabranije da se tako pati, muči svoje tijelo i srpljuje. Svoje zdravlje ništa. A pogledajte nesretnika koji ovu vjeru ne mogu da prihvate zato što žele i traži za, ovim, alkoholom i vinom i za tim lažnim užitkom čija patnja je poslije i čije su posljedice dugi. A to nije samo zdravlje, to je rušenje života i mjeska. Kroz alkohol će prokotkat, i kroz alkohol i neće da kaže o tako i neće otvoreno da kažu da je alkohol o tako i da ljudi koji su notorni alkoholičar na kraju umiru od bolesti izazvane time ili ginu u saobraćanim udesima o tako ili samoubistvima ili međusobnim svapljenjama i tučama zbog kocke, zbog žena i tako dalje pa neće da napišu a, na alkoholu da također ubije, da može ubiti, da je se, na razne načine. I koliko je takvih slučaj. I pogledajte šta sve bude okolo ubija i šta im nesreću donosi, a to se ljudima predstavlja kao najveći uđenje. Zašto? Ljudi nisu upoznali Allaha, nisu upoznali Allahu vjeru. Okrenuli su leđa Allahu subhanahu Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao da žive predvodnim životom. Pogledajte, braćo, kako Allah subhanahu wa ta'ala jasno prikazuje tu stvar na početku sure Muhammed. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala alladine kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Oni koji ne vjeruju i odvraćaju od Allahovog puta, njihova djela su propala. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم kefara anhum seji'atim u A oni koji vjeruju i dobra djela čine i vjeruju u ono što je objavljeno Muhammedu, a to je istina. Pa pogledaju pa uče vjernici uživaju, što vjeruju u ono što je sigurna istina. Najveći užitak. Da vjeruješ i slijediš ono što je sigurno, a to je istina od njihovog gospodara. On će njima grijehe oprostiti. Ružna djela preko ružnih djela će im I popravit će njihovo stanje. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق To je zato što oni koji ne vjeruju slijede batil, slijede laž. Oni koji ne vjeruju danas, šta oni slijede? Laže, vjeruju u laže. Vjeruju u laži. a oni koji vjeruju, vjeruju, a oni koji vjeruju slijede istinu. Kedarika jadribu Allahu linnasi amsala, tako Allah ljudima navodi primjere. Vi ste ljudi, ovi ljudi, vi ste svi jedan od ove dvojice. Ili slijediš laž, ili slijediš istinu. Zato ti nesreće da, da slijediš laž. Kad te neki tvoj komšija ili rođak ili neki svoj poznanik i prijatelj ili kolega na fakultetu ili na poslu slaže. Pa ti poslije otkriješ da je slaga. Kakav se osjećaj obuzni? Sretan si zbog toga, a? Drago, lijepo što se slaga. A? Ili osjetiš bol i patnju prazninu? Zamisli kakva je patnja Osjetiš se glupim, je tako? Glupo se osjećaš. To se neko obradio, pravesovo, izmanipulisao te neko. Jel tako? Osjećaš se, grozno se osjećaš. Zamislite ljude, milijarde ljudi koji su izmanipulisani u njihovoj vjeri, lažima i lažnim vjestima. Zamislite njihove nesreće. Do te mjere su izmanipulisani da čak u vlastitom zlostavljanju traži obitelj Odu na kebel, uzmu lance, stavlje i mozke, pa se sebi sami povrede nanose. Do te mjere su izmanipulisani. I ovo je samo jedan primjer. Izmanipulisani do te mjere da najuzvišenije se obavljaju goli, grupno i skupno, na najodratniji način, na najmetistijim mjestima i tako dalje. I sve to smatraju vjerom i učene traže užita. Zamislite te nesreće. I to bola i patnje kad jednog dana spoznaju da su izmanipulisani svagani. A pa zamislite sreće vjernika koji je na sigurnom i zato kažem, najveći užitak naš jeste upravo to što imamo sigurnu vijest. I što, alhamdulillah, ne osjećamo da je naš život suprotan ili kontradiktoran sa bilo čim od ovih sigurnih vijesti. Zašto su novotari uznemireni, nestaloženi i nestabilni? Zato što očito vide da ono što od vjere upražnjavaju je u kontradiktornosti sa onim hadisom ili onim ajetom. I onda more preskakati ono poglavlje u Koranu ili ono poglavlje u zbirkama hadisa zaobilaziti ili na bilo koji način to preusmjeravati, objašnjavati, viliti, Izmišljati da se to ne odnosi na da svi ima neko drugo skriveno značenje i tako dalje, a sve to proizvodi kod njih nesnošljivi nemir i nespokoj, jer im je jasno da nisu na sigurnom kazaru. E to je neizmjerno. Neizmjerna blagodat. Da budeš na sigurnom kazaru i da u tome uživaš. I da te Allah naređe ono što ti je hajr i dobro i što ti je korisno, u čem ćeš uživati kad zabranje ono što, što će ti donijeti nesreću i bol. Allah subhanahu wa ta'ala je ljude ovo su dao im šansu, a vjernici ovo su ovo najvećom blagodat. Dao je vjernicima ovu blagodat, da u njoj uživaju. A s ovom blagodati i ponos, i pobjedu, i prestiž, i dunjavski užitke, i akiretski užitke. S ovim nije u kontradiktornosti ono što vjernika na u putu zadati od Kako mi? Zato što vjernici na Allahovu putu ipak griješi. Pa i Allah zbog njihovih grijaša šta? Ponekad stavi na da ih oči očisti. Da ih očisti. Zato slijedimo ovaj put. Nemojte da nas to zbunji i nemojte da budemo od onih početka što smo ispomenuli da ne vjeruje da, da, im islam, da ne vjeruje da im islam donosi sreću i da će u islamu osjetiti užitak. I u islamu naći Ne bojte da budemo od Jer to su oni koji balansiraju, koji vagaju. To su oni koji je Resul Salah sve nam nagovijestio u hadisu koji bilježi ima muslim. Ima Mahmed, rahmahullah ta'ala, pa kaže, razulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira da će čovjek osvanuti mu'min, a zamrknuti kafir zamrknuti kao mu'min, a osvanuti kao kafir dio dinahu bi arabi min dunja prodavat će svoju vjeru za nešto bezvrijedno dunjavka za nešto malo dunjavka nemojte da budemo od nego da čvrsto vjerujemo da Allah subhanahu ta'ala ako nas zadesi kakav musibet da smo to zaslužili da je to zbog naših grijeha. Vola asabakom min musibetim se bima kesebet lidikum ve vam kefir. Što vas zadesti od musibeta, od nedača, to je od vaših ruku, a Allah mnogo i oprosti, preko velikih stvari priježi. Evo lana, asabakom musibetom, kad asabakom miklejha, kultum enna hada. Zar kad vas je zadesio musibet, a vi ste njima dvostruko toliko nanijeli štete, Zar kad vas je svoj musibet, a vi ste njima dvostruko toliko stečaj namijeli, namijeli, rekao se, oskup sve dolu! Kur huva mi na indijan reci to je od vas. To ste sami zaradili. Što je od vas? Zato što ste bili nepokorni. Što ste napustili mjesto na brdu kao strijelci za koje niste smjeli napustiti i za koje je rečeno da ga ne napušta? Pa kad čovjek pogriješi, stići ga muslimet. Inna Allaha ala količin kadir Allah je svemoćan. Allah je svemoćan da nas kažnjava zbog naših grijeha. I to je otkup. To je otkup. Vjernik mora vjerovati što god mu je Allah subhanahu ta'ala odredio kadera da je to kajer za njega. Kao što stoji u hadisu koji također bliži ima muslim, ima Tirmedi, ima Ahmed i ostali gdje kaže لا يقضي الله قضاء للمؤمن إلا كان خيرا له Allah subhanahu wa ta'ala ne propiše mu'minu nikad nikakvu odredbu sudbinsku, a da to ne bude hajr za njega. In asabatku srba šekara fetjana hajra lahu. Ako ga zadeti kako dobro, on zahvali Allah subhanahu wa ta'ala pa mu bude hajr. Va in asabatku darra sabara fetjana hajra lahu. Ako ga zadeti kakva nedaća, bolest, musibet, neimaština, on osaburi, trpi se, pa mu bude Volej se dalike li ahadin ima li mu'min. A to tako nije ni sa kim osim sa mu'minom. Pa Allah što god je mu'min odredio, to je hajn za njega. I vjernik i mu'min se Allahu uvijek radije i vjeruje u taj hajn koji je Allah odredio. Ali, ako ne zahvali čovjek na onome što mu je Allah dao, I na ostavori, na musibetu koji ga zadesi, onda će, i kad mu Allah da dobro, biti zlo za njega. I kad ga Allah iskuša zlim, bit će zlo za njega. Zato Allah subhanahu wa objavio suri Fejr, فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرمه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانه كلا كاذب Allah kada, kada čovjeka obastimo blagodatima i počastimo ga, pa mu damo, jel tako, blagodat, počastimo ga i damo mu blagodati, čovjek kaže Allah me počastio. Allah se lijepo prema meni odnio. Ja sam kod Allaha počasti, Gledaj šta mi je dao. a kad ga opet iskuša, pa mu obskrbu učini oskudnom, onda čovjek kaže šta? Gospodar me napustio, ponizio me, ostavio me, omalovažio me. Pa da li je to tako? Kaže ova stano čara, A nije tako. Nije tako. Nije tako. Kad mu damo blagodati, ne znači da smo ga počastili. A kad mu uskratimo obskrbu i učinimo je oskudno, ne znači da smo ga napustili i ponizili. Pa šta znači onda? Jedno i drugo je iskušenje. Pa čak kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala da je iskušenje dobrog žešće od iskušenja zlom. A Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava i dobrom i zlom. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Mi vas iskušavamo i dobrom i zlom. i zlom i dobrom. Radi fitne da vas iskušam, da vas stavimo na fitne, da vas ispitam. Vada bluhu bi وَنَبْلُوهُ بِالشَّرِّ وَنَبْلُوهُمْ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ I mi smo ih na bela istavljali i dobrom i zlom, ne bili se oni vratili, ne bili se opametili. Pa Allah iskušava i dobrom i zlom. Pa sve je iskušenje. Kad ti Allah da iskušenje, kad ti uskrati iskušenje, kad ti uskrati, svi odmah razumijemo kako je iskušenje. Treba otrebati, jel tako? Međutim, međutim, kad ti da, kako je to iskušenje? Pa ako ne zahvališ, teško tebi. Dovoljno iskušenje da ne zahvališ. A Allah sana tada traži da mu se zahvali. Kulu min tajibat ma razaknakum, vaškuru lillahi kuntum i jel ta'budun. Jedite od onoga čime vas, smo vas obskrbili i zahvaljujte Allahu. Ako njemu i vlade činite. Ako njemu i vlade činite. Pa zato se u predaji kaže da je Estaimu šakiru mi Estabiru onaj koji jede i zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala je isti kao onaj koji posti i sabori. Iskušenje da je Allah subhanahu wa ta'ala zahvališ na blagodat. To Allah subhanahu wa ta'ala traži. To je važno. Pa zato nas je podijelio na zahvale i ne nezahvale. Pa zahvali su ne nezahvali nevjernici. Zato u tepsiru ajeta tumna la alunna jevme idin amin na'im zatim ćete toga dana za blagodati i ugodan život biti pitani. Navodi se predaje da je Ebul Hejten, radi Allahu jedan od ostava Allahog poslanika kad su teško preživljavali i bili gladni, počastio ih ručkom, nahranio ih voćem, zatim mesom, pa ih napojio ladnim pićem, pa je onda Rasul sallallahu alaihi sallam rekao, zaista ćete za ovo biti pitani zašto će zato biti pitan. Zato što je to haram? Ne, ništa druga nije haram. Pa zašto će biti pitan? Biće pitan za zahvalnost. Jesu li bili zahvalni? A pa zahvalnost nije samo da vjesimo zahvališ, nego da ono što ti je Allah blagodati dao u ibadetu njemu upotrijebiš i iskoristiš. Pa inteligenciju da koristiš na Allahovom putu. Fizičku snagu na Allahovom putu. I metak na Allahovom putu. Rečitost na Allahovom putu. Pronicljivost na Allahovom putu. Sve da svoje potencijale i sve blagodati koje, koje je Allah dao, da upotrijebiš za Allaha. I u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. I da tražiš mogućnosti i načina da Allahu subhanahu wa što više zahvaljuješ ibadetom i rokovanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako nas Allah iskušava. I ta iskušenja moramo tako shvatiti. I to nije u kontradiktornosti sa onim što smo utvrdili da će samo vjernik biti sretan. Zato što je i onaj koji je iskušan zapravo osoburica sretan i onaj ko ne Allah stvarno on osoburi pa je sretan, zahvali pa je sretan. I kome oduzme i uskrati, on je saburli, saburi, pa zahvali i opet je sretan. I to je stanje mu'mina. A stanje nevjernika je suprotno od toga. Nevjernik, ako mu Allah dadne mogućnost, šta će on ispoljiti? On će ispoljiti kufr, nevjerstvo, širk, nepravdu, zonu otimačima, trkaće će za svojim strastima. Nastojat će da se zadovolji lijepim zvukovima, muzikom i glasovima, lijepim mirisima, užicima, zinalukom, djelima i pićima. I nikad mu neće biti dosta. I koliko god ima i metka, njemu je malo. On opet ima potrebu da prevari, ukrade, zakine, da bi sebi priuštio ono za čim ima potrebu, za čim ima želju. Zatim ga vuče njegova nezahvalnost, nevjernična. Ako mu Allah stano tada uskrati, pa ga učini nemoćnim, beznačajnim i da nema ono da opet šta pati, još gore pati nego ovaj što ima. Jer ovaj što ima, on mora da vara, laži, petlja, krade, otina i onda živi u strahu. U strahu od koga? Od ljudi koji slagu, svaki dan ih laže, vara, petlja, njima manipuliši. A onaj koji živi u strahu, kako kaže Arapi, na namet ajno ne spava oko kukavice. <laughs> Neće osjetiti život kukavice Onaj ko živi u strahu, to je tegova život. Tegova A ovaj koji nema, on još više pati. On smatra sve što mu izmakne od žitaka i što ne može da ostvari, a za čim teži i žudi, da ga je veliki hajer promašio. I onda osjeća bol i Prođe se žene, prođe se jela i pića u žici, prođe se ljetovanja, Prođe se godišnji odmor i on niski ništa sebi ne može priuštiti. I onda osjeća, zamisli koja je to patnja. A to je sad smisao za, koji može ljudi čvrsto vjeruje da mu on u živu, a ništa mu se ne da. I ništa ne može sebi priuštiti. Pati se. A vjernik, ako mu Allah da, on čini dobročinjstvo. On čini dobročinjstvo. Ako je moćan, on svoj moć iskoristi pa čini hajer. I zbog svojih dobrih dijela osjeća toliku zlast koja se ne može upisati. Ne može se upisati njegova sreća. A vjernik koji je malo sama tela uskrati, on također sabori. I ima prostora za ibadete, za dove, za hajeru. I dobra djela opet, iako nema, za zikr. Da čini hajr, da opominje ljude, da ih poziva, da ih podučava Allah i stvarno tajna vjeri, u čemu će opet osjetiti slast koja ne opisuje. Jer koja se ne može opisati. Neprocjenjivu stvar i ljepotu i užitak. I vi da ga lijepa nagrada kod Allaha subhanahu wa čeka. Da je u dobrom odnosu sa svojim gospodarom. Da njegov gospodar, Allah, gospodar svih svjetova, nije na njega ljud i da se nije od njega okrenuo. A to je najveći užitak i najveći smjer i najveća sreća. Međutim, većina ljudi zbog džehla i neznanja vidi samo ove prividne stvari od dunjaluka, a ove užitke imana Užitke vjere nisu nikad kušali i nisu nikad probali. A oni koji to nisu pokusili i nisu isprobali na dunjalu, neće to osjetiti ni na, ahiru. Jer vjernik mora uživati, mora osjetiti užitak na dunjalu. Da bi njegov užitak na ahiretu bio još veći. Pa ovaj užitak koji vjernici osjeti na dunjalu, i ovu ono slavu sviraju i ljepotu i harmoniju koju osjeti na dunjaluku. To će im u poređenju sa slašću i užincima na akiretu u ženetu biti kao zatvor. Zato kaže dunjaluk za vjernika je zatvor. Zašto je zatvor? Zato što je ono što će osjetiti na akiretu od vlasti i užitaka ovaj užitak kao da. Pa vidite vjernika. Vjernik sa užitka ide na još veće i ne, ne zamisljuje užitak. Dobra, ne vjernik. A za nevjernika kažu, njemu je dunjalu džene, a ahiret zatvor. Kako malo prije kažemo da ovdje ne uživaju praktično ni na dunjalu. I ne mogu te stvari gospodine osjetiti istinski zato što je i ova ovakva manjkava koji koju on osjetio nekada, jel tako, neki strasti sreće koji je osjetio nekada na Dunjaluku, nasprav kazne i tegobe koje će osjetiti na Ahiretu, ovo će njemu biti kao žena. U poređenju onom sa onim šta ga čeka na Ahiretu, ovo nije kao žena. Pa zamislite, nesreće. Da bude nesretan na dunjalu, a onda iz ove nesreće ide u još veću, nezamislivu, nepodnošljivu nesreću. A zamislite sreće vjernika, da iz ove slasti i sreće ga na afiretu čekaju još veći, nezamislivi uživi. Kao što stoji u predajama da ono što je u nije oko vidjelo, niti je ikada naumpalo ikome od ljubi. Allaha molim da nas učini od ovih sretnih. Allaha molim da nas učini od ovih sretnih. Allaha molim da nam podari ono što je obeća. Onima koji su na ko na pravom A oni uzvišeni. Onaj koji istinu govori. I njegove obećanje su istine. Irke min enda il gajbe. Nuhiha ilaihi. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين Ove vijesti će objavljene. Ti nisi znao niti ni svoj narod prije ovoga. Zato ostavu i drži zaista najljepši kraj pripada mutakinu. Oni koji su se držali Allahove granice, halala i harama, Živjeli po Allahovi propisi. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى naređuj svojoj porodici nama i u tome ustraje. Naređuj svojoj porodici nama, moli i u tome ustraje. Mi od tebe ne tražimo obskrbi. Mi ćemo se obskrbiti. A kraj pripada takvalu. Kraj će pripasti onima koji su od takvaluka, koji su na takvalu, koji živi po Allahovim propisima. Njima pripada prestiž, kraj, sreća, užitak. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا onaj ko se Allaha bude bojao Allah će mu dati iznos i obskrbit će ga odakle se ne nama. Ko se na Allaha osvori, Allah mu je dobro. Allah će postići ono što je odredio. Allah će dati da se ostvari ono što je on naredio. I Allah je svemu mjeru odredio. Kaže Ebu Zab, radi Allah anhu, kad bi ljudi radili samo po ovom ajetu, da ni jedan drugi ajet nije objavljen, samo po ovom, bio bi im ovaj ajet dovoljno. I ja ću ovo svoje izlaganje završiti sa ovim. Izlaganje sam pripremio da vam stavim na znanje i oni koji slušaju na osnovu knjige koju je napisao šeht Islam ibn Taymiyyah Kara, pa zove se Qaidatun fil mehabbe, pravilo u ljubavi. I vidjeli smo, znači da se sve počinje i sve završava šta mi volimo, tako, a mi volimo ono zašto ili u čem pretpostavljamo da, da ćemo osjetiti slav i užitak, odnosno sreće. Pa molim Allah da ne budemo od onih koji iz neznanja traže sreću u nesreće, nego da budemo od onih koji će sa znanjem, sljeđenjem ispravnog puta zaista sretno i lijepo živjeti ovaj život, a najveću sreću i najveće zadovoljstvo naći kod Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi najljepšom nagradom za sabu i strpljenje koje ste pokazali dok ste ovo saslušali. Tražim halala, što sam možda malo odulio na orientaciji. Pa, ehran, ako vi imate šta da se nadovežete, dodate, da bi o čemu smo govorili podržali ili možda niste svi došli da nas podrže u ovome što mi mislimo i razmišljamo i govorimo, nego da nas osporite, sasvim jedno imate, imate uh, slobodne, slobodni ste da se izjasnite, razumno sve. Dok vi razvijate da se izjasnite, ja bih napravio jednu konstataciju ili rezimeji ovoga o čemu naš je već govorio nema sumnje da kada čujemo ovoliki broj ajeta i hadisa i sunata poslanika, ali salatu sram da mi vjernici zaista požudimo i nemamo više dileme oko te sreći, Mi želimo da budemo sretni i da uživamo u toj sreći. I mi smo opredjeljeni, zaista nemamo ovaj, razloga da se jedan posto u pogledu toga dvomimo. Međutim, ono što stavite u sebi vama jeste duboko razmišljanje. I zato nas Kur'an i poziva da mi puno razmišljamo. Da razmišljamo o stvaranju nebesa i zemlje, o stvaranju svega oko nas, taj pa i samoga čovjeka. Ovi ajeti koji su objavili sredetni ajeti Surja Al-Imran, su natjelali poslanika, ali se da se tako rasplakao da je plakao, Ajša ga nije mogla utješiti, a onda ga i bila koji je došao na saba da prouči jedan, nisu tako lako mogli utješiti. Možda mi nemamo snage tako da dugo plaćemo, ali hajmo sebe i svoj, znači razum, a razum je blagodat od Allaha Želešanu, znači jednostavno pripremati, navoditi na veliko i duboko razmišljanje, Dakle, Većinu ovih stvari o kojima smo mi već razgovorili i koje ste vi čuli su nama poznate, ali možda nismo ovako i na ovakav način dubinski razmišljali. E sad zamislite kada bi drugi ljudi razmišljali o svojim ja pozitivnim, ja negativnim postupcima. Šta bi na kraju bilo? Bio i zaključak, inšallah, koristan. I ljudi bi došli do pravilnog i ispravnog zaključka. Zato razmišljajte i znajte i bit će zaključak da Allah ako nije stvorio nebesa i zemlju, bao bez veze i bez jasnog cilja, kako onda da stvori čovjeka koga je odlikovao razumno, dao mu knjigu, poslao mu vjeroučitelja, pripremio za njega džennet ili i nema tu neopredjeljenu. Tarikom u džendeti, sa sa'ijem. Znači imaju za džennet skupine i imaju skupine za džehennu. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi naših šeha Nusrata na ovakvu zaista ovaj, lijepom izlaganju i nadam se da Allah te barake u tada pomoć da niste nimalo promašili što ste se odazvali, a eto vidimo polako da sam ja dao nekakav zaključak da se i bez srede, ako Bog da, ostavimo. Pa, bolje. Allah uliješi da obojci da je nešto završi. Da nam budeš nošće. Samo jedno. Što sa želim i ovdje? Možete različiti rekao da mu umre i daje koji je to da si neći da još uvijek nosi vljadu na ovu davu. Moja je žena i gleda da iz ovakvih sjela se naraskamo, nego da kažemo, hajdemo malo ću, hajdemo u gušnju, hajdemo zajedno da formiramo žemalate koji su učestni, koji će formirati islamske institucije, neće koji činiti da sjedliš na braćnu koja neće gledati svoju To je časnu. Znači, zaista mi je želja da ovo bude uzrok, da se probudi prava svijest, da bude totalno neovisno od stijega koje je 11-12 puta vodi na ovoj ženi. Molim Allah, što tako budi. Da ne čekamo na njih da se mešćidi otvaraju, da budemo daleko psihički, psihički sviši od afidija, od sufija, koji su bolesni i totalno su u virusu i koja je sluša od Molim da naše ne takvim Hvala Hvala Hvala ostavi ono što mene ponukalo da ovo, da ovo što govorim, jeste ova glavna teza. Znači, ja iskreno mislim da naši ljudi, znači i narod općenito, zaista islam doživljava kao nešto što će, što će ga unesiti. Što ćemo mu uskratiti u žiti. I pogledajte njegovu retoriku. Kad čovjeka mladu pozove se da klanja, da se opredijeli za islam, šta mu savjetuju ostale komšije? Kaže, ne, ne rekao, neka ga još dok ja dam, nek uživa. Šta to znači? Da on vjeruje da u dinu neće uživati i da sa privatanjem vjeruje prestaju živiti, da počinje šta? Patnja. E to smo htjeli i zahvala Allah subhanahu ta'ala da je Allah subhanahu ta'ala dao šehovi, šehovi slava i ostale koji su na tu temu govorili i dali odgovore i podatko bi svoja razmišljanja, detaljna razmišljanja na, ove, na ova detaljna pitanja. Isto tako kad nekome mladom predložimo da ide na hač, šta kaže, neka ga, a, još je mlad, valja hađa držati. je, nek još uživa, i e tako da. Mnoge stvari koje su propisane ovom vjerom doživljavaju se kao stega i prestanak užitka. Pa kad mladom čovjeku kažemo ženi se, Kaže, neka, nemoj ga, nek još uživa. znači, šak i brak koji sa sobom, tako, evidentno nosi užitak, je tako, je predstavljen u znači, mentalnom sklopu i psihologiji našeg čovjeka, prosječnog čovjeka, kao prestanak uživanja. La haula pa zamislite kako onda da osjeti on u braku koji ulazi sa umjeđenjem da mu, da mu je to vješanje gotovo, nema šuživanja. Sada? I tako dalje, znači, te stvari moraju da se, da se razbijaju i moramo se preodgajati. Naše žene, mlade žene također, moraju se preodgajati. U ovom društvu one se odgajaju da je brak probijen da je najčasnija stvar da žena da živi u braku, bude na svome mužu, svojim rukama uzdiže svoju djecu i odgaja u islamu, da je to, da je nesnošljivo poniženje i I da to nema nikakvog smisla. Allah je bi toga stvorio. I to je njen put kad zemlja je Allah on zadovoljstvo. Znači moramo se preodgajati i tražiti sreću tamo gdje je Allah propisao. A vidite ovih koji, koji ulaze u brak kao veliku nesreću. Jel mislite da oni prestaju sa svojim uh, sa brakom? Ne, samo je sad teže, tako sad se mora kriti od žene i od punce, tako mora, ovaj, i tako dalje. I onda je sad taj život jedna velika tegoba, jedno veliko nepovjerenje, ženom stalno se traži telefon, torbe, novčani kartice, provjerava broje telefona, trudi se, uhodi ga. Je tako? U tome je pomogne i njena sestra i mati. Evo da, su razne situacije koje vi znate, ko što i ja znam. Tako. Zašto je sve to tako? Ne kad se din, ne prihvata se vjera I nismo predijeljeni, Znači, i naši ljudi nisu predivni za Allaho vjeru, kako treba biti opredjeni. Tek kad se opredili kako treba, a onda neko očekuju da će Allah sana od dara dati smiranje, dati spokoj. Sve tad živjet će u nemiru, nespokoju. Čak su ovi koji pola-pola balansiraju, tako? tako, hoće vjeru, ali doživljavaju je kao musibet, tako? Kao nužni muslibe, jer šta ćeš, moram ja biti musliman kad me Allah tako stvorio, šta ćeš sad, nemam kuć. A, I onda od samo ono što gdje vidi neku stvar, Šta god misli da ćemo biti, da ćemo vjera naškoditi ili da će sa njom izgubiti neku, neki užitak za koji mu umislio da je užitak, o to ostaje. Takvi su na najvećoj patnici. I čak su najveći gubitnici. Jer i na Dunjaluku mnogo ih prođe, a tek na Ahiretu isto tako mnogo prođe. Pa razmišljajte o ovim stvarima i ja se nadam za lavu pomoć da ovo može što smo ovdje izložili, što smo čuli, može biti potrek meni i vama za snažnije opredjeljivanje i za drugačiji nastup prema ljudima za koje želimo da se opredijeli i osjeti sreću Allahove Jer je mimo Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri neće zasigurno nas niti, niti osjeti. Zasigurno i neće nas niti osjeti. Pa ponudim ovu Allahu subhanahu wa ta'ala veličanstvenu vjeru, univerzalnu poruku svim ljudima. Bez razlike, ovo nije bošnjačka vjera, ovo je vjera svim ljudima. U ovoj vjeri je sreća za sve. Ali onako kad se predstavi kako ona, kako ona je. To je blizu, točno. Koliko ima lakše? Sorry, ako nema više nikakvih komentara s vaše strane, svi Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi za vaš ovako lijep odaziv, nagradi sve one koji su dali na bilo koji način truda da se ovo večeras ovdje desi. Molim Allah da da je oni koji nas prate preko da im ovo bude prijatno, evo u našem Sarajevu, Evo nas na blizu, blizu smo baš čaršije, samo da je ono baš čaršija, da nije ovakva kakva je. Molim Allah da što prije bude baš čaršija.